บุ๊กทูเก้าสิบเอ็ดเดวเดตอีเดนอนุประโยครองลงมาที่หนึ่งซาว z a เ i รเชนิเซซาดาเยเดนหวังว่าพรุ่งนี้อากาศจะดีขึ้น Vrijeme će možda sutra biti bolje. คุณทราบได้อย่างไร Odakle znate to? ดิฉันหวังว่ามันจะดีขึ้น Ja se nadam da će biti bolje. เขาต้องมาแน่ On sigurno dolazi. แน่หรือดาลิเอโตซิกุโน ดิฉันรู้ว่าเขาจะมา znam da อน d o ลาซ i เขาโทรมาแน่ on će sigurno นา z ว a ต i จริงหรือสตวาร์โน ิฉันเชื่อว่าเขาจะโทรมายา в е р ю ย м да че звати วายมันเก่าแน่ๆโนย์ซิกูร์โนสตา р о คุณรู้แน่หรือ Знате ли то тачно ดิฉันคิดว่ามันเก่า Ja p r e d p o s t a v l j a m da je staro. หัวหน้าของเราดูดีมาก Naš šef dobro izgleda. คุณคิดอย่างนั้นไหม Smatrate li? ดิฉันว่าเขาหล่อมากทีเดียว Smatram da on čak vrlo dobro izgleda. หัวหน้ามีแฟนแล้วแน่แน่ c h e f ima sigurno djevojku คุณคิดอย่างนั้นจริง ๆ หรือ Vjerujete li stvarno เป็นไปได้อย่างมากว่าเขามีแฟนแล้ว Vrlo je moguće da ima djevojku.